evariste nzi ko ndabaramukije mwe mwese mwahisemo radio isanganiro kaze murano makuru adasanzwe yo kuruno mutaga wuno wa kane igenekerezo ya 2023 kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2017 agizwe n'ingingo imwe rudende rwa dege iyo nayo yerekeye kwiragizwa ry'abigisha aho batari ryabaye muri uno mwaka w'ishure wa 2017 ushiru wa 2018 bamwe bati iryo kwiragizwa ry'abigisha aho batari ryagenze nabi abandi nabo bati rizogira ingaruka mbi ku bw'abanyeshuri mugume hafi y'amaradiyo yanyu mu kanya murabyumva murano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Jean de Dieu ndayisenga hamwe na Francine ndo kubgayo uja kuyabashikiriza mwamwumvise ni Jewe Evariste nziko banyanka sangwe kaze n'umurwi ujejwe ubijejwe nkuko byategetswe n'umushikiranganje ajejwe indero mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Ruigi bahanura abibaza ko barenganijwe kwitura umugwi w'igihugu ujejwe ico gikorwa cyo kwiragiza abigisha aho batari inkuru tubaza Jean Claude Nshimirimana yisunze itegeko ry'umushikiranganji w'indero note de service mu gifaransa ryo kuwa mirongo ibiri na gatandatu gitugutu ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ritegeka abigisha bose gutonda aho bashizwe ubwa mbere n'umugwi w'igihugu ujeje gukwirakwiza abigisha aho bakenewe umwigisha bituma guhanise yahoze ku ishure ryisumbuye ryitiriwe mweranda yosefu ryo mu rusengo yaciye agaruka ku ishure ryisumbuye rya komine ry'ubuhiga muri komine bweru mu ntara ya ruyigi aho uwo mugwi wari wamushize ku nshuro ya mbere ku ntonze zatewe ko umukono kuwa mirongo ibiri nyakanga ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uwo mwigisha avuga ko yakiriwe neza kuri iryo shure aranasubizwa ibyigwa yahora yigisha na rijya bitari bwasubire kuronka uwubyigisha kuva ahavuye kuva mu kwezi kw'icumi ariko rero avuga ko inyuma y'indwi imwe gusa yaciye abuzwa kubandanya akora kuri iryo shure ku ngingo yafashwe n'ubuyobozi bw'indero mu ntara bumutegeka gusubira ku ishuri ryisumbuye rya komine gikavumwe muri komine gisuru aho yashyizwe ku nshuro igira kabiri ku rwandiko rwatewe ko umukono na ndabaniwe victor arongoye umugwi w'igihugu ujejwe gukwirakwiza abigisha aho bakenewe uwo nawe akaba yabisabwe n'umuyobozi w'indero mu ntara nk'uko uwo mwigisha abimenyesha bituma guwanise asaba ko itegeko ry'umushikiranganji w'indero ryokurikizwa cyo kimwe cyo kimwe kubo aba bose kuko ngo atamwana n'ikinono umuyobozi w'indero mu ntara umuyobozi w'indero mu ntara gasigaye bernard ntahe byinshi abivuga ko ahanura abo bigisha kwitura umugwi w'igihugu ujejwe gukwirakwiza abigisha aho bakenewe kugira ngo woba yararenganijwe atunganirizwe mwumenya ko abigisha boroherejwe mu kubahindurira aho bakorera ku nshuro igira kabiri bifuza ko byoguma uko biri mu gihe abatoroherejwe bo basaba ko itegeko ry'umushikiranganji ajejwe indero rishyirwa mu ngiro uko ryanditse jean claude nshimirimana na muruigi radio isanganiro tuve mu ntara ya Rwigi tuje mu bumanuko bw'igihugu mu ntara ya Bururi aho umwigisha umwe w'ibiharuro wo kuri lise Bururi muri commune n'intara ya Bururi yakuwe gukorera kuri iryo shure yungururizwa handi inyuma y'ukwezi kurenga umwaka w'ishure turi mutanguye Nzoyinina Hazaridwine yaciye asubirizwa n'ubundi avuga ko umuyobozi ajejwe inyigisho mu ntara ya Bururi abifisemo uruhara naho wewe avyamirira kure ni nkuru tubaza Jean Pierre Misa w'isago inyuma y'ukwezi hafi n'inusu yigisha ibiharuro mu myaka ya mbere y'inyuma ya shingiro mu gisata cy'ubuhinga no mu w'umunani wa shingiro kuri se bururi ni ukuvuga amasaha mirongo ibiri n'atatu ku ndwi nzoyini na hazaridwine yarahakuwe yungururizwa gukorera ku iseminari ntoya y'ibuta ku birometero cumi na bibiri urugendo rihira ibihumbi bine yabironse kugenda no kugaruka cyangwa akanyuzamwo cyangwa akanyuzamo yagiye n'imodoka agataha n'amaguru mu kiringo cy'amasaha atatu uwo mukenyezi w'abana batatu yakoreye lise bururi imyaka cumi n'itatu avuga ko yarenganijwe kuko yari yarenganuwe ku mugaragaro mu nama yo kuwa mirongo itatu na rimwe nyandagaro uyu mwaka turimo yabereye ikiremba cya bururi nyene yo kuraba ingene gukwiragiza abigisha aho bakenye byogenda mbere umuyobozi wiwe akaba yari yaciye abihanirwa mbere biranashyirwa no mu nyandiko zasohotse mu nyuma ngo kuko yahaye akandi kazi uwo mwigisha ata ataburenganzira bifitiye uwo mwigisha yasohokeye kwigisha ibiharuro na fizike muri kaminuza nderabigisha ns yasubirijwe n'uwize kaminuza y'ibijyanye n'uburimyi y'igitega avuga ko yarenganijwe kuko uwamusubiriye yari yashyizwe ku rutonde rwo bungururizwa gukorera ahandi ku mugaragaro asubiriye umufasha wiwe akidogera umuyobozi w'inyigisho mu ntara ya bururi ko abifisemo uruhara firime gucumi umuyobozi w'inyigisho mu ntara ya bururi avuga ko ibyakozwe n'umugwi w'igihugu ujejwe gukwiragiza abigisha b'abakenye ataca afisa bivuga ko ariko akemera ko uwasubiriye uwo mukenyezi batamusanze ku rutonde rwo gukorera ahandi rwavuye i bujumbura umuyobozi w'ishuri akaba yabwirizwa kumukoresha akazi kabonetse amakuru dukura muri bamwe mu banywanyi ba sendika ko na pesi bururi avuga ko uwo mukenyezi yazize ko yemeye gushingwa ayandi mabanga n'umuyobozi w'ishuri ariko bagatangazwa n'uko uwo muyobozi yari yashyizwe ku rutonde rw'abungururizwa gukorera ahandi nk'igihano ataco yinona jean Pierre misago ibururi radiyo isanganiro na jean Pierre misago arakenuye umwe mu bigisha bivugwa ko bava ah, hano mu gisagara cya bujumbura akaja gukorera ahandi ngo biramugora gushikayo ashima uwo mugambi ikindi ashikiriza ngo nuko kubeshaho umuryango aha mu gisagara ca Bujumbura akongera agapanga yagiye gukorera bitoroshe Mireille Kanyange bayatse ku munsi mu umuntu aramutse agiye arashobora gutanga ibihumbi indwi mu kugenda mu kugaruka nayo nyine aho nta mazi uba wanyuwe nta kintu na kimwe washitse ku muntu tumwite kariwabo ku mvo z'umutekano wiwe ni umwe mu bigisha bahora ngaha mu gisagara cya bujumbura yajyanywe ahandi avuga ko kuhashika bitoroha namba aho hantu mu kuhagenda ni ibintu bitoroshe urafata imodoka ukiva ngaho bujumbura urayironka ukagenda mugabo haragihe ushika ahandi hantu utaronka ingene wiyunguruza utegereza kuyunguruza n'amaguru rero ni ukuvuga uza gushika aho hantu utebye abanyeshuri aho bakuronkeye niho wigishiriza urumva ko bitoroshe kuko mu bisanzwe nk'igihe imvura iba yaguye aho hantu eh, kare umuntu yafata imoto ariko nta moto zisubira kuhagenda zica zihagarika kugira ngo ashike aho yigisha abarushe kandi ngo ntashika ku masaha ategekanijwe uburaro ngo buranagora nk'uko kare iwabo abandanya bishikiriza ibintu bitoroshe na gatoya kubera umuntu avanye aho haraba agashyirwa ahandi hantu mu yindi ntara aho ashobora gufata ikimwunguruza akongera agafata n'uburaro akongera agafata na rasiyo ari ibintu bitari bitegekanijwe mu ntegekanyo yiwe eh, y'uburyo bwa minsi yose ni ibintu bitoroshye cyane ukubaho muri rusange ngo ni ikibazo kuri mwe nabo bigisha kari wabo ashikiriza kandi ko abigisha batagwanya umugambi wo gushira abigisha aho bakenewe ariko ngo hari kubanza kwigwa neza na neza ingaruka mbi na nziza ku banyeshuri kubigisha ubwabo no ku gihugu muri rusange mu bijyanye n'indero Namire kanyange turamukengurukiye umugambi wo kwiragiza abigisha aho batari ngo ni mwiza mu gihe ushizwe mu ngiro neza ivyo nibimenyeshwa na bamwe mu bigisha bayaze na radio isanganiro bamenyesha kandi ko uwo mugambi watumye ingo nyinshi zitandukana kurikire bamwe muri abo bigisha eh mugambi wa rodeploiement nivyo warabaye ku ruhande rumwe wari ukenewe ariko ku rundi ruhande rumwe rw'abigisha ukuri waradukoze ko cyane waradukoze ko waratunyiganga ije rwose eh, ariko wari ukenewe ubirabye mu gihugu ngene hari desekiribure nivo y'abigisha hariho eh, impande zimwe zifise abigisha benshi nko mu bisagara hanyuma n'izindi mpande zifise abigisha bakeya mbere zitanabafise ugasanga ariko icyiyumviro ku by'ukuri cyari cyiza icyiyumviro cyari cyiza cyo gufata abigisha bagakiragiza hose none ubu urabona nk'umuntu yoba yavuye tuvuge nk'aha ibijumbura bakamurungika imugwi mpenga ni hafi umwimbu uzovayo n'ubu umugambi wa hodepuroma ubwawe nta kibi cyari kirimo ariko gusa ni uko bimaze gushyirwa mu ngiro hariho utunenge tumwe tumwe twagiye twibonekera nk'akarero urashobora gusanga hariho nk'umuntu bakuye ahantu ugasanga bamujyanye ahantu no bimugoye agasiga abana mu gisagara cya bujumbura ntagera harara ugaca usanga rero nk'uwo woye n'aho azogenda gukora ntazokorana umutima ugororotse kandi n'umwimbu ntuzoheza ngo ube ushimishije twebwe umugambi wo gukwiragiza ababigisha mu gihugu mu bisanzwe si mubi kuko abana b'igihugu barakeneye ababigisha barakeneye kuronka ubumenyi gusa nuko twabonye umenga ni ibintu byashitse kugira ngo ngira ngo umwigisha bamuremereze amasaha ubundi ho ukuri kugira ngo abana bose baronka ababigisha byari byo byari byo ariko ni uko gusa igikorwa cyakozwe ngira ngo sinzi ngira nti ihute ihute inama isumba ingendo Ano makuru adasanzwe kuri no wa kane genekerezo rya 2023 kwezi kwa 11 2017 arabandanya umukuru wa sendika yabigisha Konapes avuga ko gikorwa cyo gukwiragiza abigisha aho batari cyari cyateguwe neza ariko rero ko hari byahindutse kugira ngo gishirwe mu ngiro Emmanuel Mashandari amenyesha ko hari abigisha barungitswe kure y'imiryango yabo bigaca bibagora ingene biyunguruza ivyo navyo bigaca bigira ingaruka mbi ku mwimbu kuko ngo bamwe bamwe bashika ku buzi bamaze kuruha Emmanuel Mashandari arongoye sendika Konapesi igikorwa cyerekeye gukwiragiza abigisha babakura aho barenze ko bakabajyana mu mashuri bakenye mu mwaka uheze twari twakoreye ku maraporo y'abayobozi muri uwo mwaka aho byaba bitandukaniye ni uko basanga rero ahantu ku munsi umwe kugana n'ugaruka utanga ibihumbi birenga cumi numva y'amafaranga leta igiti iti ndaguha udufaranga twiyunguruza ushike ku kazi gikwiye umushahara w'umukozi wa leta mu burundi ndetse n'umwigisha ni muto cyane rwose ku buryo utemerera umukozi yuko yopanga habiri hariho benshi bafise imiryango hari n'abandi bari baringanije barubaka akazu agiye umuryango awusigaranye iki iyo agiye agiye gufata iki izihe ngaruka zica zibonekeza ku byerekeye inyigisho uwo mwigisha ashika atanga mu gihe utwaye umuntu ataronka haba adashobora gushika ku kazi ku masaka bimwe washaka ntubishikako ya mashuri washaka ko yiga usanga atari kariga tuzoba dusanga dufise abakozi ba leta bari ku rupapuro mugabo atari ku kivi twumvise ko umushikiranganje bati umuntu atazotonda tuzajya tumusubiza n'ubundi abanze reke yitonde abanze aboneke amaraporo aboneka neza yerekana by'ukuri yuko abigisha batashatse guheba akazi ahubwo barabisishaka babuze ingwane ingene bahashika Emmanuel Mashandara arongoye sendika Konapes akaba yari kuri mikoro ya mugenzi wacu Alida Ndayikeza leta y'u Burundi rero ngo irimirije gutanga akazi kubigisha boja ku mashure umugambi wo gukwiragiza abigisha aho batari utashoboye kuronka bajayo ibyo bivugwa na Victor Ndabaniwe arongoye uwo mugambi avuga ko wagenze neza naho yemera ko wahuye n'ingorane zitari nke Victor Ndabaniwe by'ukuri biraboneka neza ko ari amashuri nubwo twakwiragiza abigisha atashoboye gushikirwa kandi niyo rero ubu afise amahirwe yo gucaronka abigisha bashasha mu bo twiteze leta igiye kuzotanga ku bushikiranganje urabona ko itegeko rigena amafaranga azokoreshwa mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani kimirije kwigwa n'inama nshingamateka amatora dusumira aho harimo ibitigiri bikeya by'abigisha bazohabwa akazi ndetse hakaba harimo n'ababigisha bavuye mu kazi ku mvo zitandukanye bo muri iyi minsi batarasubirizwa abo rero hageze kubasubiriza abo bashasha hageze kubaha akazi bazoheza bace bagenda kuri ayo mashuri atageze ashikirwa ngo aronke abigisha ba aerodeploye warunguye umugambi wo gukwiragiza abigisha aho batari hakaza kuba umutumire mu minota ya nyuma ya no makuru naho rero Victor Ndabaniwe adatomora neza igitigiri c'abigisha bakenewe abigisha n'abakozi bo mu ntwaro mu mashure eh, barenga ibihumbi bibiri n'amajana ane bakenewe mu ntara zitandatu z'uburezi nk'uko tubisanga mu byegeranyo biva mu buyobozi bw'indero muri zo ntara bivuga ko umwaka w'ishuri wa bibiri na cumi n'indwi ushuri wa bibiri na cumi n'umunani watanguye raporo de la rentrée scolaire mu rurimi rw'igifaransa muri izo ntara z'indero rumonge n'izo ku isonga aho ikeneye abakozi barenga amajana atandatu mu gihe mu makomine atanagize iyo ntara ubuyobozi bw'indero bwa komine buyengero bukeneye abakozi barenga ijana na mirongo itatu n'inkuru tubaza Charles Makoto abakozi ibihumbi bibiri amajyana ane mirongo inani na batandatu nibo basabwa n'ubuyobozi bw'indero mu ntara za muyinga bururi ruyigi kayanza rumonge na rutana intara ya rumonge niza ku isonga aho icegeranyo cerekana uko umwaka watanguye muri iyo ntara kivuga ko hakenewe abakozi amajana atandatu na mirongo ine n'icenda bagizwe n'abigisha amajana atatu na batandatu hamwe n'abakozi bo mu ntwaro personnel administrative amajana atatu na mirongo ine na batatu intara y'indero ya Rutana isaba abigisha amajana abiri n'indwi n'abakozi bo mu ntwari ijana n'indwi ubuyobozi bw'indero muri iyo ntara buti naho habaye ikwiragiza ry'abigishwa aho batari ubukene bw'abigisha bwobwo sagaseseshwa rumuri bagahamagarira abajejwe gufata ingingo kubaronsa abigisha bakwiye nk'uko tubisanga muri ico cegeranyo kivuga uko umwaka watanguye muri mwene ico cegeranyo nyene intara ya muyinga isaba bigisha amajana 142 abangaruko nyene nibisaba kubajeje intwaro mu mashure intara ya bururi isaba abigisha bangana amajana 264 n'abakora mu ntwaro ijana 195 umuyobozi w'inyigisho muri iyo ntara ati guha akazi abashasha ni nkenegwa intara ya ruyigi isaba abigisha ijana 165 abakora mu ntwaro intwaro hakenewe abangana mirongo itanu na batandatu mu cegeranyo co mu ntara ya cibitoke nta bitigiri vy'abigisha bakenewe biboneka ariko umuyobozi w'inyigisho muri iyo ntara yandika ko hari ibirasi bitagira umwigisha n'umwe ivyo akavuga ko vyavuye kwishingwa ry'ibindi bisata mu myaka y'inyuma y'ishure nshingiro akamenyesha ko mu mashure hamwe hamwe hakoreshwa abakorerabushake abakorera ubuntu hamwe n'abakutsa kivi muri ivyo vyegeranyo igihurirwa ko na bose ni uko mu gicapo cyerekana abigisha bashasha n'abandi bakozi bahawe akazi hagaragara igiharura ubusa kihatsi indaro ivyo ni mu gihe ingingo ya mirongo ibiri mu itegeko rigenga amafaranga leta iriko irakoresha muri uno mwaka wa bibiri na cumi n'indwi ubushikiranganji bw'inyigisho buri mu bufise uburenganzira bwo gutanga akazi na Charles Makoto turamukengurukiye naho rero watacigwa kiraba ngo cerekane ico gukwiragiza abigisha aho batari bifasha ngo biraboneka ko biza ingorane mbi hamwe hamwe ivyo bivugwa n'umuhinga mu vy'indero Joseph Ndayisaba kubwiwe ngo umwigisha ariko akora adatekaniwe nta kabuza ntaheza ngo rero atanga ubumenyi bukwiriye ari naco gituma rero ngo byari bikwiye kwitonderwa mu byo abona ko byorangurwa mu maguru masha nuko hojamwo kubaka uburaro bw'abigisha ahari amashure kugira ngo borohegwe kuja ku mirimo Joseph Ndayisaba usanga hariho intara zimwe zimwe na cyane cyane zya ntara tabisagara bikomakomeye birimo usanga barimo badakunda kujayo niyo babarungitse bagahimanga ujejwe ikibazo cy’indero urinda kugerageza uburyo bwose kugira ngo usabikanye uburyo igihugu kiguha na jeg nari umushikiranganji mu gihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda n'indwi n'umunani narabigize mugabo nsanga hariho abigisha bamwe bamwe batabifashe neza baca batanga imihoho bashika ku mirongo indwi ikibazo rero ahubwo kiri mu kuntu ingene bikorwa reba abigisha benshi bidoga waranafashe nk'umwigisha ukamukura nk'aho i bujumbura yahora akora ukamushira ku birometero cumi na bitanu ahantu hagendana n'amaguru yabanje gufata bisi bifise ingaruka zikomeye cyane atari imbere n'ingaruka zerekeye iby'indero gusa ni ingaruka zerekeye ku bana mu miryango urabona kenshi na kenshi hari aho n'ubwo mwigisha arongitswe aho hantu urenda gupanga yindi nzu amafaranga yo gufungura usanga batanze kubiri hanyuma n'indero y'abana ugasanga hariho igitakara hageze ku guhembwa agashahara ugasanga afata umunsi wose cyangwa iminsi ibiri uko arinda kuja muri poste ya kure ugasanga iyo agize ingorane muhira bica bimugora hari aho bishobora gucana siba kenshi ibyo rero nta kigo kirabaho kugira umuntu arabe iyo rodepuroma icyo yatanze mu bintu byerekeye byo kwigisha mbwa umuntu ashobora gusanga hariho ikintu cyapfuye mu mwanya abarimu bata muri ibyo byose mbeje kuvuga cya kabiri hariho abigisha bigora cyane cyane cyane abakenyezi araba bafise umucuko kabafise n'uwundi yonka ugasanga bajanye ku ishuri byomugora imvura ikagwa bikanga ko ataha akanwa aryama ikigira kabiri naco corinda gukorwa nibaza yuko ayo mashuri yerekeye kwigisha abigisha boraba bagira uko bashobora intara yose ikagira iryo shuri ryo kwigisha abarimu kugira ngo abarimu n'imiburiburi naho boja kwigisha kure y'iwabo cyo kimwe naho boja mu yindi ntara ni barakuza ko ubushikiranganji nabwo bugerageza bugasubiramwo amategeko yerekeye aba barimu basubirira abandi iyo habaye ingorane kugira ngo victor ndabaniwe ndabaramukije mwaramutse umurongo ujejwe gukwiragiza abigisha aho batari icyo bita rudiploma ico gikorwa gushika uno munsi coba kigeze igikorwa kijanye no gukwiragiza abigisha aho batari twovuga ko cyarangiye tugerageje kuraba igihe cyari kimaze cyasozerewe hari ibitari bike bikozwe na cyane cyane ko nyuma yo kumenyesha abigisha bazobandanyiriza akazi hagumye hibonekeza abaguma baza kurekarama ko barenganijwe by'ukuri harimo abo twasanze harimwo kurenganwa biturutse ko cyane cyane amakiritere twakoreye ko atubahirijwe mu ntara izi cyangwa ziriya cyangwa ku ishuri cyangwa ririya mugabo ahanini twarasanzemo n'abigisha bavuga ko bofashwa imwe twita amakasoso mu rurimi rw'igifaransa afise ingwara zikomeye cyane zidakira zigeze ku rugero rukomeye afise imyaka yegereje cyane iyo twafatiye ko n'abandi bafise ibibazo byo mu ngo abo rero nibo tutashoboye gukorera ko muvuze muti yari batashimye kuja ku bikorwa mbega abo bazosubizwa ryari ntimubona yuko kubona batagiye ku kazi biriko bitera ingorane biriko bizingamika ndero mu ntara zitandukanye kuri abo batashoboye kuja iyo komisiyo yabashize intonde zirimo ziregeranywa mu buyobozi bw'indero bari barungitswemo niho rero amategeko azoheza agakurikizwa kuko nibaza ko kubasubiriza hari ingingo izofatwa nyuma yo kubanza guhagarikira imishahara abo bantu kuko imbere yo gusubiriza umuntu ni uko amategeko abanza kwisungwa murazi ko amaprosedire aca atangura kandi henshi aza yaramaze gutangura amadosiye arimo araza hari abariko baridoga nko mu gisagara ca bujumbura bavuga bati twadugijwe imisozi twatandukanijwe n'imiryango twaromowe ntidushobora gushikayo ngo twigishe dukoresha uburyo bwinshi ico twovuga ubwa mbere ni uko bateza kubanza gutahura ko umugwi wakoreye ku mugaragaro ugakoresha n'amakritere atunganijwe neza icyo botahura rero ko atakarenganyo kagiyemo hama ikindi naco ni uko babanza kumva ko batategereza kuguma mu gisagara gisagara kuko nta kazi bari bahafise by'ukuri uravye amashuri menshi ngaha mu gisagara wasanga nk'ijuru rimwe rifise abigisha bane batanu kucyoro gacu usanga leta ntishobora kubandanya ihemba abantu bane batatu barimo barigisha umugwi umwe e, baravuga ko bagira ingendo zirezire cyane gose mugabo izo ngendo zirezire pisi bagira zirezire n'akazi ntibazoba kigakoze barashobora kugenda kuba hafi y'akazi kandi ntibazoba baya ba mbere hari imiryango myinshi batabana nubwo bashobora kubona na wikende igeze iyo akazi kagabanutse bamwe mu barungiswa ahandi eh, baravuga ko mu ntara hagati mu gihugu baba baratangishijwe ibiturire kugira bagume aho bahora bari ibyo bintu mwarabyumvise n'ibyo eh, hari ingingo ziba zimaze gufatwa aho byagaragaye ko harimo ibijyanye n'itangishwa ry'ibiturire kugira bagumizeho abantu Eh, twarabyumvise cyane cyane mu ntara ya gitega ubwabo murazi ko umugwi atabubasha bwo gushobora gutohoza hamwe n'ibyo ufise cyo gituma twasabye ababijejwe kubikurikiranira hagufi mugabo tuje twabaye turakora imaze kuboneka ko hariho n'impapuro za magendu zatanzwe byarashyitse ko tuba turafata ingingo kuri uwo mugwi wose abari bagize uwo mugwi wose mu kurindira ko inzego zibijejwe ubutungane buzobakurikirana buzobagira ko amatohoza twarafashe kuba turabarodeploya nabo tubakura mu gisagara tubajana gukorera mu yandi makomine twiteze ko igihe amatohoza azoheza agahera abazagirwa n'ivyo vyaha bazoza bagahanwa hisunze amategeko eh, Victor ndabandi we ndabashimiye mwakoze ndabakengurukiye kuri ibi bijyanye rero n'ikwiragizwa ry'abigisha aho batari uruganda rwa radiyo isanganiro rwagize icyo rubivuga ko tubisomerwa na hose bitariho haraheze igihe kuva mu bihumbi bibiri na cumi uko umwaka w'ishuri utanguye havugwa cyane ibijanye no gukwiragiza abigisha aho bakenye aho barenga ko barabagabanya kugira basagurira amashuri afise bake ni igikorwa cyiza cy'ubushikiranganje bw'indero yamara ntikibuza ko hirya no hino haba imyidogo mu bigisha bemeza ko barenganijwe ko babonewe ko bahohotewe babivuga kwinshi ngaho wumva bidoga ko umugabo n'umugore batandukanijwe n'icyo gikogwa hirya ukumva abavuga ko bimuwe ngo barenga ko mu nyuma bagasubirizwa n'abashasha abandi hariya ngo baragiye ku kazi iyo bimuriwe ugasanga basaba indaro hari n'abidoga ko bariho uburaro kabiri aho basize imiryango n'aho bimuriwe harabimugwa bava mu gisagara baja mu kindi canke bagahindurirwa ishure gusa mugabo bakaguma muri ico gisagara nyene ariko akenshi abidoga kurusha nabava mu gisagara baja mu misozi bafata ko ari yakure abava mu ntara canke ikomine baja mu yindi n'ibindi imyidogo iri kwinshi kuko hari n'abavuga ko agashahara baronka gaherera ku nzira mu kwiyunguruza kimwe mu nkurikizi umuntu ashobora gutahura nuko muri abo bigisha bahinduriwe imihingo bakoreramwo hari abakora bidoga bagacika intege bikagira inkurikizi ku kanovera k'inyigisho no kubana bakeneye ubumenyi bukwiye ariko iciza coco ni uko abo bigisha baba babonetse kuko buke buke kumbure baramenyera mu mihinga imwe imwe ababyeyi n'abana bababazwa no kubona igice cy'umwaka w'ishure kirangira ikindi kikaza umwaka w'ishure rimwe na rimwe ukigorora hari ivyigwa bidatangwa ku kubura abigisha yamara ubwo koko umuntu yovuga ko kino gihe amashure yose afise abigisha bakwiye nimba atari ko biri aho bakenye bazoboneka ryari ko iminsi y'ivyigwa ku bana yoyo idahagarara ubwo nta mikangara yarangije amashure yoshobora kuzuriza ahari ibihengeri vy'abigisha ku mashuri amwamwe kumbure n'iyo myidogo y’abahindurirwa aho bakora igahera bamwe mu bamaze kugira ico bashikirije ku iradiyo isanganiro babona ko hakenewe ingingo mperekeza ku gikorwa co kwimurira abigisha mu mihingo mishasha